إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينظركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وما الله سمع سمع سمع Samo Allahu milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbegli bi se iz tvoje blizine. Zato im prašta i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaju Allaha, jer Allah zaista voli oni koji se uzdaju u njega. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti. A ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko osim njega može pomoći? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, našem gospodaru. Njega slavimo i veličamo. I najljepše salavate i salame šaljemo miljeniku naših srca, poslaniku sallallahu alaihi sallam, njegovoj časnoj porodici, plementima, sahabima i svim vjernicima koji su u svome srcu nosili svjetlo Islama, imana od i a.s. do sudnjega dana. Gospodara molimo, kao što uvijek učimo tu dovu, da nas počasti da njegove blagodati koje su mnogobrojne i velike, da nas počasti da te blagodati spoznajemo dok su one kod nas prisutne, a da nas zaštiti da neko od tih blagodati spoznamo samo zato što smo bez te blagodati ostali. Gospodara molimo na početku ovog našeg Mubarek druženja, ako da da nas počasti da budemo tri malobrojne skupine spomenute u njegovoj plementoj knjizi. Prva skupina za koju Allah molimo da nas učini da budemo od nje jeste skupina mu'mina, jer Allah je rekao u Kur'anu Kerimu وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Većina ljudi, koliko god se ti trudio ovo Muhammede, neće biti mu'mini. Većina ljudi neće istinski iman u svojim srcima imati. Zato gospodara molimo da mi budemo od onih koji su manjina, koji su malobrojni, da budu istinski mu'mini. Druga kategorija spomenuta koju treba da težimo, da budemo od malobrojnih, od rijetkih, od posebnih, od odlikovanih, to je skupina zahvalnih. Kada gospodar kaže vakalilu min ibadije Šekur i zaista je malo robova mojih meni zahvalno. I zaista treća skupina koju težimo da nas Allah počasti da budemo od onih koji su džennetom odlikovani jer Allah je rekao fi džennatin na'im thulletu min al-awwaline wa qalilu min al-akhirin. U džennetu kaže, džennetskim blagodatima bit će mnogo od naroda prvih, od naroda drevnih, a kaže malo će biti od naroda potonjih, od onih koji dolaze poslije. Mi smo oni koji dolaze poslije dobrih generacija. I zbog toga Allah molimo u najvećom, najvećom, da nas počasti sa najvećom blagodata, to je blagodat njegovog zadovoljstva i ulaska u njegov džennet kao nagradu za to što smo se trudili u svom donjaloškom životu. Amin. U Kurani Kerimu se spominje jedan poseban glagol, specifična jedna riječ u arapskom jeziku na samo jednom mjestu u Kur'anu. U samo jednoj temi spomenuto. Kad se u arapskom kaže da je neko, neko seaidun, to znači da je to vlasnik istinske sreće. I glagol seaide jesadu znači onaj koji je istinski sretan. Onaj ko sreću stvarnu kod sebe posjeduje. U Kur'anu se glagol i ovaj ova riječ seidun, ozbiljna istinska sreća, spominje samo za jednu vrstu ljudi, samo na jednom mjestu u Znate na kom mjestu kada Allah opisuje stanovnike dženneta i kaže وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ Istinski sretni su oni koji u džennet uđu. Ulema kad tumači ovaj ajet kaže da Allah na drugim mjestima ne spominje sreću na ovaj način, kroz ovaj glagol, kroz ovu formu. Zato što istinske sreće neće, neće, nema bez ulaska u džennet. I neće istinsku sreću osjetiti niko na dunjalku sve dok ne kroči u džennet. I zbog toga vidi sad ovo, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam men, men je jel temi su bihi ilmen sehel Allahu lehu tariqan ila dženneti. Onaj ko krene putem sticana znanja, učenja o svojoj vjeri i najvećeg znanja o Allahu, takav je olakšao sebi put do dženneta. I zbog toga ovo naše druženje ovdje molim gospodara da učini Kabul, da bude mjesto na kojem stičemo znanje i na kojem trasiramo se naša kobogda put do dženneti Firdeusa i vječnih blagodati ako Na početku, kao što smo običajili, da se sjetimo dovom Fatihom velikana koji su zaslužili koji, su nas na jedan način okupili ovdje, to je Imam Buharija, čiju hadijsku zbirku čitam, Ridan Lillahi al-Fatiha. Došli smo do 317. hadisa, poglavlje o hajzu, menstruaciji, koji je nastavljeno na ovaj način. Babu zakudil mer'eti šareha inde guslil mehidi. Žena treba rasplesti svoju kosu pri kupanju posle hajza, posle menstruacije. Hadis glasi ovako. حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت Pričao nam je Ubejd ibn Ismail, njemu Ebu Usame, prenoseći od Hišama, ovaj od svoga oca, a ono da iše da je rekla. خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة fel juhlil fe inni enni tu bi umrati. A Iša je rekla, izašli smo radi hađa dočekujući mlađa zul hidžeta i Allahu poslanik sallallahu alaihi ve je, rekao, ko želi zanijetiti umru neka je zanijeti, neka naumi umru da uradi. Jer i ja da nisam pribavio kurban zanijetio bih umru. فأهل بعضهم بأمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بأمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائد فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم Tada su neki od ashaba zanijetili umru, a neki su zanijetili hađ. Ja sam bila od onih koji su zanijetili umru, a Iša govori. Dan Arefata zatekao me s menstruacijom, pa sam se potužila poslaniku sallallahu alaihi sallam, a on mi reče, فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج On mi reče, Aisha govori, ostavi umru, raspleti svoju kosu i šešljaj se zanijeti hađ. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بأمرة مكان عمرتي Tako sam i radila. Poslušala sam poslanika, alaih salatu wasalam. A kada je bila noć od sjedanja u Mihsabu, poslao je sa mnom moga brata Abdurrahmana, rođenog brata. Poslao je sa mnom moga brata Abdurrahmana pa sam izašla do Teneima i tamo se opet odlučila za umru umjesto moje ranije umri. Ovaj hadis, koji i prošli hadis koji je Hafiz Kenan čitao, sličnu poruku nosi u njegovoj vanjskoj formi koja podrazumijeva neke propise sa fikske strane u vezi žene koja se nađe za vrijeme hađa i dobije svoje redovno mjesečno pranje u toj situaciji žena ima obavezu, mora čista da pristupi izvršavanju tih obreda i tih propisa i sve dok je u tom stanju nije, nije ne može da izvršava te propise, kada, kada to stanje ju prođi, ona je dužna da se okupa. I ovdje pojenta ovoga hadisa, poruka hadisa jeste da žena treba pri kupanju, prilikom kupanja nakon hajza, treba da rasplete svoju kosu kako bi mogla da se okupa. I ovo je jedno od mišljenja koje je prihvaćeno. Međutim, također treba sestre da znaju da žena ima pravo po mišljenju većine pravnika, da izvrši kupanje, da ne raspliče svoje pletenice s tim što je obaveza, što je, što je mora da, voda dođe do, do korijena njene kose i mora da pokvasi svoju kosu. Znači ne mora da raspliče pletenice. To je poželj, ali ne mora to da radi ukoliko je to predstavlja teškoću, ali je obaveza da voda dođe do korijena njene kose i da u isto vrijeme svu kosu svoju pokvasi. To je, to je suštinska, fikska poruka ovoga hadisa. Međutim, Ovi koji se ovaj hadis kažu da se u ovom hadisu još jedan naglašava važnost i poruka poslanikove sallallahu alaihi sallam njegovog posticanja na tome da ljudi, njegovi ashabi vode računa čistoći. Koliko je čistoća važna u islamu, u svakom ibadetu. I ovaj hadis nam to potvrđuje. Ne može a dobavi da obavi da pristupi ni hađu ni umri dok ne bude čista u fizičkom smislu riječi. Zašto je fizička čistoća važna za pristupanje svakom ibadetu. Zato što kada insan hoće da radi neki ibadet, bilo koji čin približavanja Allahu, koji je Allah naredio, ili koji mu, je na fila dobrovoljna, na dobrovoljnoj bazi, želi od sebe da radi, zaradi Allahovog zadovoljstva, on mora fizički da bude čist. Zašto je to važno? Ukoliko insan nije u stanju, ukoliko nije, ne može radi Allaha dočiti svoje tijelo i odijelo, što je poprilično lako, što je forma, za ibadetlik. Kako da onda bude u stanju da očisti svoje srce i dušu što treba da bude smisao, rezultat tog ibadetka. I zbog toga volka, voliko potenciranje na čistoći prije svakog ibadeta ima suštinsku poruku poslanika alaih salatu da potenciramo isto vrijeme i duhovnu i fizičku čistoću. I ko, te dvije čistoće uskladi, ko upotpuni te dvije čistoće, može se nadati da je, da ispravno razumio pitanje čistoće. Jedan ashab prelijepo kada opisuje poslanika sallallahu kaže u jednoj predaji Kaže, on je imao najljepši miris od svih ljudi koje smo poznavali. Najljepši miris. Kaže, kada bi se neko od nas sa njim rukovao, je taj bi ga miris čitavog dana pratio. Toliko je njegov lijep, jak miris bio. Da kada bi se rukovao sa Rasulullahom, sallallahu alaihi čitavog dana bi ga, kaže, pratio taj miris. Kaže, a kada bi neko dijete, kako ovo preliv detalj, kaže, kada bi neko dijete pomilovao sa svojom barek rukom, poslanik, sallallahu alaihi Kaže, to bi se dijete odlikovalo odnosu na drugu djecu. Zbog njegovog mirisa, ljepote mirisa koju on sa sobom nosi. I, zbog toga to potenciranje na čistoći du, fizičkoj, uvijek znajte da sa mora da povlači rad na tome da vodimo, vodimo računa o duhovnoj čistoći. Jer ukoliko insan uspije da uskladi svoj vanjski izgled i vanjsku tu formu svoga tijela kroz ibadete i kroz svoj izgled s onim što je unutra, to je pravednost. To je istinska pravednost. Ukoliko njegova nutrina bolja od njegove vanštine, to je već dobročinstvo, to je ihsan. Ali ukoliko je njegova vanština lošija, odnosno bolja od njegove, njegove, njegove unutrašnjosti, to je već licemjerstvo. To je već korak licemjerstvo Zbog toga insan treba da podjednako vodi računa, vodi računa oba segmenta čistoće, i duhovnoj i fizičkoj čistoći. Da poslanik sallallahu alejhi nije imao takvu čistu dušu, da nije imao tako, tako srce, svjesno gospodara svih svjetova, on nikada ne bi bio u stanju da toliko vodi računa o, duhovno, o fizičkoj čistoći. I danas ćete primijetiti da su ljudi, da većina ljudi koji imaju probleme sa, fizičkim izgledom, koji imaju probleme sa, sa, sa održavanjem higijene svoga tijela, ne vodi račun o tome kako izgledaju, da li, se, da, li, čuju ili da li mirišu drugima, da li smetaju njihov, njihov način ponašanja, odjevanja, njihovo čuvanje, održavanje lične higijene, da li drugi ometa. Primijetit ćete da su ljudi koji zapostavljaju taj aspekt i taj segment svoga života i među muslimanima, oni ljudi koji su zapostavili svoje unutrašnje stanje. Često ćeš vidjeti nekoga da je zapušten, da nije sređen, da, se na lijep način obhodi prema svome tijelu. Ali kada uđeš u njegov život, vidiš da taj čovjek nije sredio stanju svoga srca. Vidiš da pati njegova duša, vidiš da mnogo problema ima. I zbog toga usklađivanje ove dvije čistoće je vrlo, vrlo važna stvar. I zbog toga je poslanik sallallahu bio najčišći, najmirisniji od svih ljudi, zato što je bio najširi, najširi grudi, najčišćijega srca. I zbog toga je na ovakav način svoje Asavi podučavao. S vama hoću da podijelim nekoliko primjera poslanikove sallallahu alaihi sallam čistoće njegovog srca i grudi, širine koje je imao za svoj umet i za sve ljude kojima je poslan bio. Da vidite kako, kakve su implikacije, rezultati, posljedice unutrašnje čistoće na ovu njegovu vanjsku čistoću na koju insistirao. I namjerno sam izabrao tri primjera vezana za Išu radijallahu anha. Zato što je ona u ovom hadisu spomenuta. Ona nam prenosi ovaj hadis, ona je prenosila hadisa to je s jedne strane, zato što želim povezati događaj sa, sa našom majkom, Hazrete Išom. S druge strane, zato što moramo biti svjesni da ljubav prema Iša radijallahu anha je od sastavnih dijelova našeg vjerovanja. I da moramo potencirati, da širimo ljubav prema sahabima, prema onima koji su bili miljenici našega poslanika, posebno našem društvu, našem okruženju kako bi se, da ne bismo mi bili od ljudi. Ne daj Bože da dopustimo da se taj prvi najvažniji beden koji nas čuva, prva generacija, ne daj Bože da se na njih nešto ružno kaže i da se na njih neka ureda spusti. Zbog toga ova tri primjera želio bi da poslušate dobro jer ukazuju na važnost ove teme o kojoj sam već počeo da pričam. Prvi događaj vezan je za poslanika sallallahu i njegov kako voli da kažu učenjaci hadisa i povijesti islama, njegovu miljenicu, mezimicu, a Aishu radijallahu anha. Jer on je uvijek na poseban način se prema njoj odnosio. Jer je najvlađa njegova Hanuma bila. Jedina koju je kao djevojko ženio. Prvi primjer, kaže jedne prilike poslanik sallallahu alaihi sallam je bio u tmini noći, učio neke dove. I molio se svome gospodaru. To su arapskom kaže munađa. Imao je šaputanj sa svojim gospodarima. Šaputao je, učivao riječ s Allahu Đelešanu, učeći mu dove različite. Kaže, Aisha radijallahu anha u tom trenutku bila blizu poslanika sallallahu ve I u jednom momentu, u jednom trenutku, poslanik sallallahu ve sellem uči dovu i u toj dovi spominje svoju hanumu koja pored njega sjedi. Koja je bila pored njega, Aisha radijallahu anha. I kaže, gospodaru moj, kaže, oprosti, kaže, Aisha, čijete bu Bekrovoj. Oprostio kaže, ono što je uradila tajno i ono što je uradila javno. Oprostio joj kaže, ono što ljudi znaju o njoj i ono što ljudi ne znaju o njoj. Kaže, oprosti ono što je ranije uradila od grijeha i ono što će uraditi i kasnije, što će, što uraditi u budućnosti. Prosti joj gospodar. Kaže, u tom trenutku, kaže, osmi na licu Hazrete Iša radi anha, Nasmijala se. Pita nju poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže, jeste li, kaže, radosna Iša? Jeste li, kaže, zadovoljna? Jeste li sretna? Kaže, a Iša radijallahu anha, kaže, kako da ne budem zadovoljna Allaho poslaniće? Kad ti učiš takvu dovu za mene. Pa se sad ovaj detalj. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Aisha, tako mi Allaha, ova dova koju si sada čula, to je moja dova za moj ummet svake noći. Ja, kaže, ovu dovu uči za svoj ummet svake noći. Čistoća duše proizvodi čistoću tijela. Kad, kad bude spoznao čistoću i širinu njegovih prsa, njegove duši, njegovoga srca, jednostavno će to da prijeđe na čistoću tvoga tijela. Zato što ćeš imati tu istinsku najvažniju svijest. On korak jedan nije uradio. Korak jedan nije uradio. A da nije nosio brigu za svoj umet. A i ti i ja smo njegov umet. Korak jedan nije uradio, a da nije učio dovu za svoj umet. Noć nije prošla da nas se nije sjetio. Na koji način, kad ovaj detalj znaš, ti odgovaraš i vraćaš, uzvraćaš poslanik sallallahu alaihi sallam. Kako nosiš ovu odgovornost koju imaš prema njegovim dovama, prema njegovom odnosu prema tebi. To je prvi primjer. Drugi primjer. Kaže, Aisha radijallahu anha kao što sam već spomenuo, bila njegova miljenica, Mahbuba, njegova mezimca. kad kad su bili u Medini, Ensarije su imali običaj da poslaniku, sallallahu alaihi sallam, donosi hedije, poklon. I to je lijep adet, treba da i nas taj adet prati. I kaže, ali Ensarije su uvijek gledale, nastojali su da kad hoće da mu dadu neku hediju, da mu nešto daju, poklon neki. Uvijek su gledali da onu noć kada je poslanik alaihi salatu selam kada je na konak, Kada je u njenoj sobi. Kad jer su znali, kaže, ona je njegova miljenica, pa nek sa nešto podijeli. Neka, neki ona sa njim nešto pojede to što će. Kaže, jedne prilike je neki od Ensarija došao i donio, kaže, u Ajišinu sobu, na arapskom se ta riječ kaže habisa. To je u prevodu neka, nešto što je kašasto jelo. Neko jelo kašaste prirode. Neko jelo usitljeno. U arapskom ima poseban tretman. I kaže, on je to donio kod Hazreta Iše u sobu, ali kaže, jedna od drugih anuma poslanika alaih salatu po imenu Sevda je bila sa Išom. Kaže, Sevda je sad vidjela da je jedan od Ensarija donio je diva iš Kaže u tom trenutku ulazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada iše u sobu i sada a iša u tom momentu sretna, radosna, razmišlja, kaže ipak kad vidiš donose hedije kada je kod mene. Znači u, njoj, se budi radost. A Sevda u tom momentu teško je to palo, kaže nikada ne donose poklone hedije kada je kod, mene na konaku. Nešto je to teško palo. Kaže u tom trenutku Iša pošto je radosna bila, ona počne malo da kažemo da bocka Sevda. I kaže, ona njoj kaže, hajde kaže malo jedi s nama. Probaj, kada priđi da pojedemo zajedno. A Iša govori Sevda. Kaže Sevda, kaže, ne, ne, ne mogu, ne želim. Ono, potištena, tužna i ljuta malo. Kaže, hajde kaže, jedi s nama. Sevda kaže, ne želim, neću. Treći put kaže, a Iša, a Iša radijallahu anha, kaže Sevda, kaže, hajde jedi s nama. Ili kaže, ako ne budeš htjela, kaže, uzet ovo, kaže, i namazat ću ti to po tvome nosu, kaže. Stavit ću ti to po tvome nosu, umazat ću te sa, sa ovom kašom. Kaže, Sevda samo šutila uvrijeđena, osjetila je kao neku malu bol. Teško je to palo. I to je priroda ženi. A poslanikova sallallahu alaihi je ljepota se ogleda čak u njegovom odnosu prema ljubomori svojih supruga. I pasite sad šta se dešava. I kad u tom trenutku Aisha uzela i umazala Sevdu po nosu. A Sevda samo šuti. Tom. I nakon toga poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, Sevda kaže, želiš li kaže da ju se osvetiš, želiš li kaže da ju vratiš, želiš kaže poravnanje. Kad u tom momentu Sevda razmišlja, iznenadi se. Oduševi se, kaže, zna da je Iša njegova miljenica. Najmlađa, najslađa, najljepša. Kad u tom trenutku kaže, da, Allah, hoću, kaže. I u tom momentu, kaže, poslanik, sallallahu alaihi sallam, uzma, kaže, Hazrete Išu i njenu glavu stavlja, kaže, po svoju ruku. Po svoju pazu. I kaže, nakon toga, sevda, kaže, uzmi, kaže, sada i ti njoj vrati Subhanallah. Kaže, u tom momentu sevda uzima malo te habise, te kaše i stavlja, kaže, Aiši po nosu. Umaže je sa tim. I kaže, nakon toga, kaže, Aiša se smije, sevda se smije i kaže, svi budu zadovoljni. Subhanallah. Ljepota poslanika, sallallahu alaihi sallam. Čistoća njegovih grudi, njegovog srca. Ogleda se u svakom momentu njegovog života. U svakom primjeru vidjeli se znači, sa, sa tako čistim grudima i sa takvim odnosom kakav je imao bio je u stanju da pomiri nešto što je danas mnogo teško da se uradi. A to ljubomora ženi. U stanju je bio da takve stvari sa njima izađe na kraj. Zašto? Zato što je njegov odnos prema Allah bio na istinski način mnogo, mnogo jak. I ovaj primjer sam htio da navedem radi toga kako bi bili svjesni kako zapravo njegove, njegovo to unutrašnje stanje, njegova čistoća grudi proizvodi ponašanje čovjeka u vanjskom svijetu, u odnosu sa ljudima. I posljednji primjer, ponovo sa Hazreta Išom radijallahu anha, ciljem da malo promovišemo tu njenu veliku vrijednost koju imala kod poslanika sallallahu alejhi ve Kaže jedne prilike i ljepota poslanikova se ogleda, vidjeli ste u ovom momentu on pokazao svoj, svoju ljepotu, svoju čistoću, prije svega duhovnu, ali uvijek i fizičku. Kaže, krenuo je u boj protiv neprijatelja, u borbu sa neprijateljima. I je poveo je išu sa sobom, radi Allahu I krenuo nam sa njim, je nakon nekog vremena odužio je se put. I teško je to palo, žensko ko žensko. Kaže, umorila se nakon putovanja određenog broja sati, umorila se ona. Kaže, u tom trenutku ona pokaže šaretom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, da se umorila. I Muhammed, sallallahu alaihi sallam, kaže, vojsi, nek malo idu, nek se udalje kako bi oni bili sami da malo. Kada su vidjeli da, da im je vojska otišla iz njihovog vidokruga, kada je nestala izvida, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem okreni se prema Hazreta išla radijallahu anha i kaže, kada hoćeš kaže se potrkamo ti ja. Kaže ona hoće, kad je počeli smo, utrkivali smo kaže ja sam ga kad je pobjedila. Ja, ja sam kad je bila brža. Kaže, prošle su godine nakon toga, subhana. Kako detalji života poslanika, sallallahu alaihi sallam, dovode do insana da čisteći svoju unutrašnju, čisti svoju vanštinu. I odnos sa ljudima, prije svega prema gospodaru. Kaže, prošle su godine nakon toga. Kaže, bili za putovanju zajedno. Hazreti Aisha, radijallahu anha i poslanik, sallallahu alaihi sallam. I kaže njoj Muhammed, sallallahu alaihi sallam, kaže, osjećaš, kaže, da se sada ti ja utrkujem. A kaže, kako su godine prolazila, Iša se, kaže, malo udevljala, kaže, kroz vrijeme. I kaže, ona, kaže, želim Allaho poslaniće. Kaže, potr, utrkivali smo se i kaže, poslanik, ali salatu selam, govori, iša, on je, kaže, bio brži. On me pobjedio. Kaže, u tom trenutku, subhanu, kaže, Muhammed sallallahu alaihi sallam, a iša, okreni se prema njoj, kaže, kaže, e, ovo ti, kaže, za onaj prošli put, kaže, Ljepota u svakom odnosu, nego u svakom odnosu koji ima u svome životu. I snaga. Ljepota je snaga. A u isto vrijeme kad snagu pokažeš, to je ljepota. I zbog toga ispravno razumijevanje čistoće u našoj vjeri podrazumijeva paralelno, ponavljam već nekoliko puta, paralelan rad na unutrašnjoj čovjekovoj čistoći i na vanjskoj, čovjekovoj formi. Nijedno od to dvoje nemojte da zanemarite, ali nijedno od to dvoje nemojte da previše forsirate odnosno na drugu. Zbog toga islam vjera sredine u svakom mogućem, mogućem smislu. Želim da ovdje jednu ključnu poruku da dam prije nego što proučimo do pred iftar, draga braćo i sestre. Koliko god je poslanikva sallallahu alejhi njegova poruka nosila je težinu. Koliko god je teško bilo. Njegov zadatak i njegova odgovornost je velika bila. Njegova briga je bila ogromna. On je za čita umet, za sve ljude imao brigu. I njegovi, su njegovi su obaveze, zadaci, problemi bili zaista veliki iskušenje. On je imao vremena. Uvijek ovo imajte na umu. Pored svih tih stvari koje je radio, pored teškoće i obaveze i zadatka, uvijek imao vremena, vidite da se našali sa svojim suprugama Imao je vremena za svoje ashabe. Imao je vremena da uči dovu za svoj umet. Da, se, da pomaže onima kojima je pomoć bila potrebna. Uvijek je nalazio vremena za oni koji su kod njega traže da nađe vremena. I zbog toga to ove stvari je vrlo važno u današnjem vremenu. I vrlo važno kao ključna poruka koju želi da vam dam. Ljudi traže rješenje za svoje probleme. Ljudi traže odgovor na svoje poteškoće. Traži izlazi svoje iskušenja. Treba da shvati svaki od nas ako te Allah počastio sa tom spoznajom na tvome umu, neka to sada pređe u tvoje srce, ako već nije prešlo. A i dalje širi ostalim ljudima. Čovjek će rješenje za svoje probleme i čovjek će smisao života danas naći, pronaći kada nađe vjeru istinsku Allaha. Kada istinski Allaha spozna, a nemoguće je do Allaha doći i nemoguće je do spoznaje gospodara doći bez puta Resulullah. Ukoliko želiš, ukoliko ti zavoliš Allahovog miljenika, zar misliš da je moguće da tebe Allah ne zavoli? ukoliko ti ne zavoliš onoga koga Allah najviše cijeni i voli od njegovih stvorenja. Zar misliš da je moguće da tebe Allah ne ukaže poštovanje i ljubav? Tako mi Allah i pravednosti to je nemoguće. I zbog toga treba da sebi damo zadatak i obavezu da jačamo odnos sa poslanikom sallallahu alaihi Jer ćemo na taj način jačati vezu sa Allahom Đelešanom. Kad god radiš neki sunnet, sjeti se da je to sunnet i pokušaj da kroz to kažeš sebi ja ovo radim, da više poslanika zavolim, da kroz to više Allaha zavolim. Nemoj da ti nekada teško neke stvari padaju. Nemoj da ti sunneti teški budu. Jer kroz to pokušaj da kroz sebe gradiš ljubav prema Allahu Đelešanu. Kroz salavate prema poslaniku sallallahu alaihi sallam. Koliko je to važna stvar. Zašto mi ne donosimo salavate na Muhammeda sallallahu alaihi sallam? Zato što ne poznajemo vrijednost salavata. A zašto ne poznajemo vrijednost salavata? Zato što ne poznajemo vrijednost onoga na koga se salavati donosi. Jeste gledali danas video onaj, onoga šeha koji ga je skrivena kamera uhvatila u Tunisu? Istinska spoznaja gospodara. Šta donosi? u trenutku teškoći, te gobi, kada sve misli da sve propada, on salavatom ono poslanika, sallallahu alaihi sallam, Allaha moli da otkloni to, da tu poteškoću, da otkloni tu taj belaj, da, i, da smiri tu situaciju. Onaj koji je spoznao vrijednost salavata, zna da je moj salavat najjače oružje u njegovom životu. Zbog toga pokušajte kroz salavate, makar deset salavata ujutro i deset salavata na večer, da jačamo svoju vezu sa Muhammedom sallallahu alaihi Jer ta veza je najvažnija veza koju imamo. Jer nas vodi do veze sa Allahom Đelešanom. Zatim kroz čitanje siri, koliko možete, koliko ste u stanju. Jer znam, vidite koliko vi događaj koje pročitate u siri, u, hadis, u, u predajama koji govori poslanikom alaihi salatu životu, pojačavaju ljubav i naše znanje o poslaniku alaih salatu Koliko smo više u stanju da u svjetlo koje on nas have prenio da mi prenesemo dalje. I imate tu, pokušajte da imate tu naviku. Znam za jedan primjer. Jedna žena imala duhovnih problema sa duhovnim bolestima. Jedan joj učitelj preporučio da čita siru poslanika sallallahu alaihi sallam. Kad je tri puta je pročitala, nekoliko mjeseci prošlo kad je svih njenih problema nestalo. Subhano. Zašto? Zato što kada ojača ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi kada ta veza istinski postane iskrena, veza sa Allahom postane kod tebe kristalnija, jasnija i čišća. I zbog toga ti si već krenuo putem rješenja svojih problema. I zato želim da ova ključna poruka bude nešto što će nas pratiti posebno u danima, kada mnogi ljudi koji su neprijatelji Islama, žele da ubace među muslimane fitne iskušenja kako bi oni sami među sobom uništili i potirali sve ove vrijednosti o kojima mi stalno pričamo. Jedne prilike, se ovu predaju, jedne prilike ulazi jedan jevrej kod poslanika sallallahu alejhi ve prije nego što su iznevjerili ugovor koji su imali međusobno. Ulazi kod njega i kaže samo alejkum. U bukvalnom prijevodu kada neko sa strane sluša rekao bi vama alejkum, ali ne. Jevrej kaže neka je otrov na tebe u smislu proklet bio ubio te Allah. Subhanallah najboljem stvorenju govori najteže riječi. E samo alejkum. u tom trenutku Aisha radijallahu anha ponovo se na nju vraćam. Bila pored njega i kaže, kaže neka je kaže na tebe Allahu prokletstvo i Allahova sržba i Allahova kaže Allahova kaže ljuti. U tom trenutku subhana. Poslanik sallallahu alejhi ve kaže Aisha kaže nemoj kaže to da radiš. Kaže, mu'min kaže nije se baben, vela vela la'an. Mu'min kaže nije onaj koji psuje, koji proklini, koji neresije. Subhana. Ovo je njegov odnos prema kome? Prema onome koji ga je trenutak prije ovoga proklinjao i usmrt ga pozivao. Zamislite kolika je razlika između našeg odnosa prema nevjernicima u odnosu na, odnos, u odnosu poslanika u prema nevjernicima. Prema nevjernicima. I zamislite onda kolika je naša razlika u poslanikom odnosu prema vjernicima i našem odnosu prema svim vjernicima. Zbog toga, draga braćo i sestre, potrudimo se da budemo ljudi koji prema vjernicima, prema muslimanima, imaju što je moguće ljepši odnos. Koji su svjesni da su muslimani zajedno braća. I da su mu'mini zajedno braća. I da su oni krenuli putem veličanja jednoga gospodara. I da su krenuli putem slijedjenja jednoga poslanika. I da slijede upute iz jedne knjige Kur'ana. I da se istoj kibli klanjaju. I da se svi muslimani zovu. I da svi istom gospodaru dove upućuju. Kada ta spoznaja bude veća od nekih tvojih nesanskih prohtjeva od tvojih razmišljanja, usmjerenja i razumijevanja vjeri, tada će da nastupi period jačanja jedinstva muslimana. Dogod je neki drugi prioriteti su ti veći od toga da je neko tvoj brat musliman, da se istom gospodaru klanja, da istog poslanika slijedi, da isti Kur'an i sunne slijedi. Do tog trenutka neće biti riješen odnos muslimana prema drugim muslimanima. Zbog toga vas pozivam kao ključnu poruku pući. Povećati ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi kroz salavate, kroz čitanje sire i ovih prelijepih primjera, samo sam ja večeras mali delić iz tih primjera naveo. To jača ljubav tvoju prema njemu. I to jača tvoju ljubav prema činjenju tih suneta. I to tvoj osjećaj i veri povećava, i izoštruje. I to na kraju krajeva povećava, jača tvoj odnos prema Allahu Đelešanu. Kroz salavate, kroz siru. I onda će to da dovede do toga da budeš, da imaš čistu unutrašnjost. Da imaš čistu vanštinu. Da vodiš računa čistoći svoga tijela, svoje duše. I da nijedan mu'min i musliman nije nesiguran od tvojih ruku i tvoga jezika. Ukoliko je bilo koji musliman, bilo koji vjernik, nije siguran od tvoga jezika, od tvoje ruke, zapitaj se koliko je tvoj islam dobar. Zapitaj se na koliko, koliko istinski slijediš poslanika sallallahu alejhi Vrlo važna stvar jeste da u našim životima potrudimo se da ovo razumijevanje i ovaj hadis musliman je onaj od čijih ruku jezika su sigurni drugi muslimani bude naš neki moto i vodilja koji ćemo u svome životu da imamo. Potrudite se uvijek da razumijevate svakog muslimana. Potrudite se uvijek da prevaziđete ono šetano dobacivanje da se raspravljaš da nabacuješ nešto bratu muslimanu. Čak prema nevjerniku gledaj kakav odnos treba da imaš. Allah u Kur'anu kaže: "Wa akulu lin Ljudima govori dobro. Ljudima govori dobro. Svim ljudima. Ne, muslimanima, ne mu'minima, ne muhsinima, nego svim ljudima dobro govori. Pa kakav tek odnos prema, treba da bude prema muslimanima. Zbog toga želim koliko, je u koliko smo u stanju mogućnosti da preispitamo svoj odnos prema drugoj braću muslimanima, prema mu'minima, posebno na našim društvenim mrežama, posebno na našim dopstivanjima, našim razgovorima, posebno u svim stvarima koje vode do toga da šetan bude zadovoljan zato što su se naša srca razjedinila. Znajte da su se ashabi razjedinavali u fiksnim pitanjima. Različili su u nekim pitanjima. Bilo je razilaženja. Čak i u nekim akajskim pitanjima bilo je razilaženja. Ali nikada nisu dopustili da njihova srca ostanu razjedinjena. I kada bi ta poruka bila ono što nas vodi u životu, kada bi to razumijevanje slama bilo ono koje krasi našu okolinu, našu malu, naš grad, tada bismo mi postigli ono što se od nas traži. Mi bismo bili ovo svjetlo mi bismo bili mjesto na koje se skupljam poslaničko svjetlo i koje drugi ljudi poput ovih nevjernika gledaju, koje se dive i koje žele da slijede, za koje kažu pa pogledaj i ja želim da budem takav. I ja želim da budem pripadnik toga, toga te vjere. I ja želim da budem sedbenik tog poslanika Muhameda. I ja želim da dolazim na ta mjesta gdje se oni na takav način druže, na takav način uče ponašanje i sve ostale stvari. Zbog toga, ukoliko ovu poruku razumijete na ispravan način, preispitati sebe i ojačati vezu sa poslanikom sallallahu iskren odnos prema sebi, doveće do toga da ti Allah tvoju iskrenost potvrdi i da ti dadne rješenje na tvoje dileme i da te uputi na ono što je najbolje prema tebi. A sigurno najbolja stvar za jednog vjernika jeste da niko od muslimana nije, niko od drugih muslimana nije nesiguran od njegovog ruku i njegovog jezika. Molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo, da u Kabuli naše druženje ovdje, da budemo od onih koji istinski tragaju za znanjem, da svako znanje koje naučimo nađe tragu u našem ponašanju, nađe tragu u našem životu, da budemo od onih koji jačaju vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, molim gospodara da svim postačima Kabuli današnji post da nas počasti da budemo od onih koji će na sudnji danu biti u okrilju džennet Firdevsa po zadovoljstvu gospodara svih svjetova. Amin.